अॼ पाक सफ़ीन सैदा घर तब अॼ पाक सफ़ीन सैदार मसाब आ जागीर दे अॼ दर दां दागीर दमल मसाहिब ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ